Kunigų knyga, ketvirtas skyrius. Viešpats kalbėjo Mozei, sakyk Izraelitams, jei kas dėl nežinojimo sulaužytų Dievo įsakymą ir nusikalstų, padarydamas kas uždrausta, tai, jei taip nusidėtų pateptasis kunigas ir užtrauktų kaltę tautai, jis aukos už savo nuodėmę viešpačiui, sveika veršį. Jis atves jį prie susitikimo palapinės durų, viešpatės akivaizdon, uždės ranką ant galvos ir jį papjaus. Pateptasis kunigas, pasiemęs veršio kraują, įneš jį susitikimo palapinėn. Padažęs pirštą kraujyje, juo pašlakstys septynis kartus viešpaties akivaizdoje uždanga prieš švenčiausiąją ir tuo pačiu krauju pateps ragus viešpaties smilkalų aukuro, kuris yra susitikimo palapinėje. Visą likusi kraują išlies deginamųjų aukų aukuro papėdėje prie palapinės. Už nuodėmę jis aukos veršio vidurių taukus abu inkstus, ant jų ir prie paslėpsnių esančius taukus ir kepenų tinklelį. Visa tai kunigas sudegins ant deginamųjų aukų aukuro. Oda, visą mėsą su galva ir kojomis, vidurius ir mėšlą išgabens už stovyklos į nesuteptą vietą, kur paprastai išpilami aukų pelenai, padės ant malkų krūvos ir sudegins toje vietoje, kur išpilami pelenai. Jei Izraelio tauta dėl nežinojimo nusikalstų Dievui ir nesamoningai sulaužytų viešpatės įsakymą, darydama tai, ko neturėtų daryti, bet vėliau suprastų savo kaltę, aukos už savo nusidėjimą veršį. Ji atves prie susitikimo palapinės įėjimo. Tautos vyresnieji uždės rankas ant veršio galvos viešpatės akivaizdoje ir papjaus veršį viešpatės akivaizdoje. Pateptasis kunigas įneš jo kraują susitikimo palapinėn ir padažęs pirštą Septynis kartus šlakstys viešpatės akivaizdoje prieš uždangą. Ir tuo pačiu krauju pateps viešpatės akivaizdoje susitikimo palapinėje esančio aukuro ragus. Likusi kraują išlies deginamųjų aukų aukuro, kuris yra prie susitikimo palapinės įėjimo papėdėje. Veršio taukus sudegins ant aukuro. Padarys visą tai, kas daroma aukojant veršį, aukai už nuodėmę. Kunigas juos sutaikys ir viešpats jiems atleis. Pati veršį išgabens už stovyklos ir sudegins, kaip anksčiau minėtai veršį, nes jis yra auka už tautos nuodėmę. Jei kunigaikštis nežinodamas sulaužytų kokį nors viešpatės įstatymą, bet paskui suprastų savo nuodėmę, jis aukos viešpačiui sveiką ožį, kaip auka už nuodėmę. Jis uždės ranką ant jo galvos ir jį papjaustoje vietoje, kur paprastai aukojamos deginamosios aukos viešpatės akivaizdoje nes tai yra auka už nuodėmę. Kunigas padažys pirštą aukos kraujyje ir juo pateps deginamųjų aukų aukuro ragus. Likusi kraują išlies jo papėdėje. Taukus sudegins ant aukuro, kaip tai daroma su padėkos aukomis. Kunigas įvykdys sutaikinimą už jį dėl jo nuodėmės ir jam bus atleista. Jei kas iš eilinių žmonių nusidėtų nežinodamas ir padarytų, kas uždrausta viešpatės įstatymu, o vėliau suprastų savo nuodėmę, jis aukos sveiką ošką. Jis uždės ranką ant gyvulio galvos Jį papjaus ir aukos, deginamųjų aukų vietoje. Kunigas, padažęs pirštą aukos kraujyje, juo pateps deginamųjų aukų aukuro ragus, o likusi kraują išlies aukuro papėdėje. Po to, paėmęs visus taukus, sudegins juos ant aukuro, kaip tai daroma su padėkos aukomis kad būtų malonus kvapas viešpačiui. Kunigas sutaikins jį ir jam bus atleista. O jei auka už nuodėmę bus iš avių, tai ji turi būti sveika. Jis uždės ranką ant jos galvos ir papjaus ją toje vietoje, kur paprastai pjaunamos deginamosios aukos. Kunigas pateps deginamųjų aukų aukuro ragus savo pirštu, padažytų aukos kraujyje. Likusi krauja išlies aukuro papėdėje. Visus taukus, kaip tai daroma su padėkos auka, sudegins ant aukuro viešpačiui. Taip sutaikins jį su viešpačiu ir jo nuodėmė bus jam atleista